Lucruri de mă casă, dai Domnul, Domnului, Doamne, slobozele gradă în casă, dai Domnul, Domnului, Doamne, cădea seară stăm pe afară, dai Domnul, Domnului, Doamne, cădea seară stăm pe afară, dai Domnul, Domnului, Doamne, și afară plouă de vață, dai Domnul, Domnului, Doamne, și tindă ninge frige, dai Domnul Domnului, Doamne, cine pică picurele, dai Domnul Domnului, Doamne, Destrup toate strășinele, dai Domnul Domnului, Doamne, Șucuri verde de mătasă, dai Domnul Domnului, Doamne, Slăbozele gază în casă, dai Domnul Domnului, Doamne,